อิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุ ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธรรมจัตตา ริปุริสยุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชา ปันโนสุขโตโลตวิโทอนุนตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธปะกวาติสวากขาัวปะกวตาธรรมโมสันติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัญจันตังเวทิตาโกวิญโยหิ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญาญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ธิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยะติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงพลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติ ติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะคะวาติสวาคาโตปะคะวตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปันสิโก โกบาล โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสา าวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักทินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังบุญยังเขตังโลก ติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติโกอากาลิโก เอหิปัสสิโกโอป ิโกปัญจัตตังเวทิตัมโววินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธ ายุคานิอันตปุริสปุงกลาเอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกัสติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนส สัทธาเทวมนุษสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตังโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนปะคะวะโตสา โกยายปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสปะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโย โยทักขินายโยอัญชลิกาลนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโต ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันาปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปา ตักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโต ริสปุงพลาเดสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัม นุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวาคาตัวปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวติตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปัน โฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ จิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย อัญชลิกาลนิโย อนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสา อิติปิโสปะกวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขัตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา โกปัญจ เวทิตามโววินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอ สัพพกวโต สาวกสังโฆอาหุนายโย ปาหุนายโย ทัพพินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสติ อิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธมิจาจารณสัมปันโน สุขโตโลกวิโตอนุตตรโปุริสตัมมาสา สัทธาเทวมนุษสานังพุทโธปักวาติสวากาตัวปักวัตาธรรมโมสันทิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตังโหวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสา วกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลา เอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระ ิโย อนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทัวอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัง โนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทา สรีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธ โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญาาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาว กยัติทรงจัตตาลิปุริสายุคานิอันตปุริสปุงพลาเอสปะคะวตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตารังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสปะควาอรหังสัมมาสัมพุทธ วินชาจารณสัมปันโนสุขตัวโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทธปะกวาติสวาคาตัวปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจ ัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปา โยตักขินายโยอัญชลิกาลนิโยอนุตตรังปุญญังเขตังโลกัสสาติหิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขตัวโลกวิทวอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธ ิสวากาโตภะคะวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปั ติสัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอส ปะกวาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสติอิปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิโตอนุตตรโปุริสตัมมาส ติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจัตังเวทิตังโหวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสา สังโฆยายปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรา ังปุญญเกตังโลกัสสาติ กิตติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอ ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญาญปฏิปันโนภะคะวะโตส สังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกะวาโตสาวกสังโฆยะิธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสปะกวาโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิ นยโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา วากาโตภะคะวตาธรรมโมสันติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยิโกปัญจันตังเวทิตาโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆสา จิปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโอยัติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิหันตปุริสปุงพลาเอสปะกวะโตสาวกสังโออาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติ ติปิโสปะกะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจารณะสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภะกะวาติสวากาโตัะปะวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โกปัจจังเวทิตามโพวิน โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสา าวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังบุญญัเขตตังโลกัสสตินิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสา ติสัตถาเทวมนุสานังบุตรธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจ ติกัมโควินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยา ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยติทังจัตตาริโกริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัตถินายโย อัญชลีกรณิโย อนุตตรังคุณยักเกต งโลกัสสติอิติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิตโตอนุตตรโรปุริสตัมมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาก ปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตังโหวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกส โฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัส กิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโน สุขตโลกวิโต อุจุปติปันโนปะกะวตโตสาวกสังโฆญายปติปันโนปะกะวตโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนปะกะวตโตสาวกสังโฆยะทิตังฉัตตาริปุริสายุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสปะกะวตโตสาวกสังโฆอาหุนายโย ทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติหินติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัต ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัต ยุคานิอันตะปุริสกุมพลาเอสปะขวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกาสัติหิติปิโสปะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิญชา นุสานังพุทโธภควาติสวากตาโตภกวตตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจักตังเวทิตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภคว ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาว ังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัส กิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขตัวโลกวิัวอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญ ทิธรรมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอส ปะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโย ปาหุนายโยทัพพินายโย อัญชลีกรณิโย อนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสติ อิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจารณสัมป ติสตัมมาสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทัวปะกวาติสวากาตัวปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจา โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวก สังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลา เอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรัง ปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตา ิปุริสยุคานิอันนาปุริสภุงคลาเอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติหิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุท ธรรมสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธปะกวาติสวากาตัวปะกวัตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาญิโกปัญจันตังเวทิตาโกวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะกวตโตสา ติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสา มิติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุงพลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัส ปิโสปัคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปัคะวาติสวาคาตัวปัคะวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอ ยิโกปัจจ เวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันทปุริสปุงคลาเอ สัพพะวะโต สาวกสังโฆอาหุนายโยมาหุนายโยทักขินายโย อัญชลีกาลนิโยอนุตตรังบุญญเขตังโลกัสสติ ติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขตโลกวิัวอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากา โกปะ ติตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอส ปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตตรังคุณยักเขตังโลกัสสติติปิโสปะกวาอรหัง สัมมาสัมพุทโธมิจฉาจารณะสัมปันโน สุขโตโลกวิโตอนุตตรโปุริสตัมมาสา ติสันทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะกวาติสวากาโตภะกวตาธรรมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวติตังโพวิญโยหิ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลา เอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอา หุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทู ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญา ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทั นยโย อัญชลีกรณิโย อนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโน สุขโต โลตวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัท โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงพลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสภะคะวะ อระหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิตูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวาคาโตปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัส เวทิตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ จุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักทินาย โย อัญชลีกรณิโย อนุตตรังบุญยังเขตัง โลกัสสติ หินติปิโสปะกวาอระหัง สัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโน สุขโตโลกวิทัวอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธปะกวาติสวาก ิโกปัญจตังเวทิตัมโพ วินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอสภะคะวะโตสา าวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังคุณยักเขตังโลกัสสติอิปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโตมิจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโรปุริสตัมมาสารติสัทธา วมนุนสานังพุทธโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตามโมวินโยหิติสุปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนปะกวโตสาวก โคยายปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรัง ยักเกตังโลกัสสติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิัวอนุตตรโลปุริสธรรม โนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันนปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโย โยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติ หิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโน สุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา พโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัต ริสยุคานิอันตปุริสปุงพลาเอสปะควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหิติปิโสปะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจารณสัมปันโนสุ นุสานังพุทโธภควาติสวากาตัวภควตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควัตสา ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาว สังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุมภลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกาลนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติ ปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขตัวโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาโต ปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจัก งเวทิตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเ เสะปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัพพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังคุณยักเขตังโลกัสสติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจารณสัมปันโนสุ สารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตังโหวิม โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวก ปสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักกินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปา ทักขินายโย อัญชลีกรณิโย อนุตตรังปุญญเกตัง โลกัสสติหินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโน สุขโต โลตวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา สวากขาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจันตังเวทิตาโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ ฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยัติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิหันตปุริสกุมพลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนายโย ปาหุนายโย ทักทินาย ยโยอัญชริกรณิโย อนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหิติปิโสปะกวาอะระหัง สัมมาสัมพุทโธวินชาจารณสัมปันโน สุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทธปะกะวาติสวา ปันสิโกโอปัญญิโกปัญ เวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอ สะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังบุญญักเขตังโลกัสสติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิท านสัมปันโลสุขตัวโลกวิตัวอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตัมโ วินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอสภะคะวะโตส สาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัตพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังคุณยักเขตังโลกัสสติติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโรปุริสตัมมสารติสัต โกโอปัญญิโกปัญจัตตังเวทิตังโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตส โฆยายปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสปะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตา ังเกตังโลกัสสานิกิติปิโสปะกวา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโน สุขโตโลกวิทู ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสา มีจิปฏิปันโนภะกะวตโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสปะกะวตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัส ปิโสปะกวาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิทโทอนุนตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากา โกปัญจันตังเวทิตาโควินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตา หันตปุริสปุงพลาเอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรลนิโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณสัมปันโนสุขโตโล อนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาตัวปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันยิโกปัจจักตังเวติตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปะกะวตัวสาวกสังโฆ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาว กสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญยักเขตังโลกัสสติ ติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมส เอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ เวทิตาบโพวินโยอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตา ริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังคุณยักเขตังโลกัสสติ อิปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจารณสัมปันโนส ตัมมาสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตังโหวินโย สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลา เอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ โยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทัวอนุตตรโรปุริสธรรม ติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุงคลา เอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโย อัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติหิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา ิสวาคาโตภควตาธรรมโมสันติจิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโหปัญิโกปัญจันตังเวทิตาโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยติิรรมจัต ยุคานิหันทปุริสปุงะลาเอสปะควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสาติติปิโสปะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโต วมนุสานังพุทโธภกวาติสวากขาโตภกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจักตังเวติตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปภกวโตสาวกสังโฆ ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอา หุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกาลนิโยอนุตตรังบุญยังเขตังโลกัสสติหิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขโตโลกวิตัวอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเท วมโนสานังพุทธธภควาติสวากขาวปภกวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโก ติตามโพวินโยยิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิหันตปุริสปุงกลาเอสป ะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโย ทัพทินายโย อัญชลีกรณิโย อนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสติ อิิปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจารณสัมปันโน สุขโตโลกวิตัวอนุตตรโรปุริสตัมมาสาร สัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโตปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตังโววิญโยหิติ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ โยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาตินกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิตัวอนุตตรโรปุริสัทธา ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธรรมฉัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตา ปุญญเกตังโลกัสสติอิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัม ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาลิปุริสายุคานิหันตปุริสปุงาลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติ ปิโสปะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณะสัมปันโน สุขตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทธภะควาติสวากาโตัะกะวตาธรรมโม กาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญยิโกปัจจา ตังเวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอุนทปุริสปุงคาร ลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญญักเขตังโลกัสสติอิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธกิจ สัมปันโลสุขตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโลปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ ทิธรรมโบวินโยยิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอส ปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโย ปาหุนายโยทัตพินายโย อัญชลีกรณิโย อนุตตรังคุณยักเขตังโลกัสสติอิปิโสภะคะวา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนส สัทธาเทวมนุษสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจทังเวทิตางโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสา โฆยายปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสปะกวะโตสาวกสังโฆ นยโยทักขินยโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโต ปันโนภะคะวะโต ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมฉัตตาริปุริสายุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโย นยโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติหิติปิโสปกวาอรหังสัมมาสัมพุทโวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา วากาโตภควตาธรรมโมสันติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนัิโกปัญจันตังเวทิตาโกวิญโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวโตสา ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัต หันทปุริสปุงพลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักจินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสปะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณ สัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจักตังเวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปะกวโตสาวก ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักขินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตรังบุญยังเขตังโลกัสสติหิติปิโสปะกวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโลสุขตัวโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวาก โมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจ ธิธรรมโววินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัตตา นิปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอสปะกวโต สาวกสังโฆ อาหุนายโย ปาหุนายโยทักพินายโย อัญชลีกรณิโย อนุตรังกุญญาเกตังโลกัสติติปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนส ปุริสตรมมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธปะกวาติสวากาัวปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตังโววิญโยหิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจักตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ โยปาอุนายโยทักกินายโยอัญชลิกาลนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโต โนปะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุงคลา เอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัก นายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสัติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา สว่าง โควินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจักตา ายุคานิอันตะปุริสปุงพลาเอสปะขวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกาสาติหิติปิโสปะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจารณสัมปันโนสุขโต อนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวาคาัวปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวติตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปะกวโตสา ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอา หุนายโยปาหุนายโยกักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังบุญยังเขตังโลกัสสตินิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา งพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญ สัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอสปะ กควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัตถินายโย อัญชลีกรณิโย อนุตตรังคุณยักเขตังโลกัสสติ อิติปิโสภะควา อรหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจารณสัมปันโน สุขโตโลกวิโตอนุตตรโลปุริสตัมมาสา สัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโตปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันจิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวติตังโพวิญญู ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ หุนายโย ปาหุนายโยทักกินายโย อัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุ โนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยา ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาห โยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตารังปุญญเกตังโลกัสสติอินติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิโทอนุตารโปุริสธรรมสารติสัท คะโตปะคะวตาธโมสันติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจันตเวทิตาโควินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธรรมจัตตาริปุริสายุคานิหันตปุริสปุงพลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติ ปิโสปะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทุอนุตารปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธปะควาติสวากาโตปะควตา ทินทิโกอากาลิโกเอหิปันสิโกโอปันญิโกปัญจา เวทิตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุงคลาเ เสปะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังบุญญักเขตังโลกัสสตินิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรม สารติสัทธาเทวมนุสานังบุตรตปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจักตังเวทิตัมโบ ิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอสภะคะวะโตสา าวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัพพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังคุณยักเกตังโลกัสสติอิปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโรปุริสตัมมาสารติสา ติสวาคาโตภะคะวตาธรรมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวติตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโกอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสา โฆยายปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสปะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอา นิโยอนุตตรังปุญญเกตัง โลกัสสาติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิัว ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสา มีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมฉัตตาริปุริสายุคานิอันตาปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติ ปิโสปะกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิโทอนุนตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวาก โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจักตา ริสยุคานิอันตะปุริสปุงพลาเดสปะควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตารังปุญญเกตังโลกัสสติหิติปิโสปะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจารณสัมปันโนสุขโต โลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาตัวปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญิโกปัจจักตังเวติตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปะกวโตสา สังโฆ ิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตรังบุญยังเขตังโลกัสสาตินิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขัตโลกวิทูอนุตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวาก โอปัญญิโกปัญจักตัง เวทิตัมโพ วินโยอิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอสภะคะวะโตสา าวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังคุณยากเขตังโลกัสสติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธมิจาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโรปุริสตัมมาสารติสัทธา วมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาตัวปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปัญจตังเวทิตังโหวินโยหิติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะควะโตสาวก โฆยายปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสปะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทัก กินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสังฆ โนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ นิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัส โสปะกวาอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิทโทอนุนตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัส ปัญจันตังเวทิตาโควินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตา สายุคานิหันตปุริสภุงพลาเอสปะขวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสปะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจารณสัมปันโน นุสานังพุทโธปะกวาติสวากาตัวปะกวตาธรรมโมสันจิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจักตังเวทิตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปะกวาตสาวก ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ มีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติมิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากาโต Dhammo วินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิหันตปุริสปุงกลาเอสภะคะวะโต สาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังคุณยักเขตังโลกัสสติปิปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิตโตอนุตตรโรปุริสธัมมาสารติสัต โกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตังโววิญโยหิ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลา เอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ หุนายโย ปาหุนายโยทักกินายโย อัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสตินกิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทัว ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยป กรณิโยอนุตตรังปุญยเกตังโลกัสสติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมบุรโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัท ิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สา ทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาลิปุริสยุคานิอันตปุริสปุงพลา เอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติ สวปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิญชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิตูอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโปะกวาติสวาก โกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจักตังเวติตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะ สาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุ นายโยกักกินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญยังเขตังโลกัสสติมิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทธ ติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ ติตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอสป กวโตสาวกสังโฆอาหุนายโย ปาหุนายโยทัพพินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังคุณยักเขตังโลกัสสติอิปิโสภะควา อะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอ สัทธาเทวมนุษสานังพุทโธปะกวาติสวาคาโตปะกวตาธรรมโมสันจิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวทิตา นโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสา ปสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะกวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกาลนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาน กิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัม ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญายปฏิปันโนภะคะวะโต สังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมชัตตาริปุริสยุคานิอันาปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโย โยอัญชลีกรณิโย อนุตตรัง ปุญญเกตังโลกัสสาติ หินติปิโสปะกวา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโน สุขโตโลกวิโทอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา สว่ะ โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ญาญปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจักตา หันตปุริสปุงพลาเอสปะควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสติหิติปิโสปะควะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโล วิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวาคาตัวปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจกังเวติตามโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปะกวโตสาวก ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโย อัญชลีกรณิโยอนุตรังบุญยังเขตตังโลกัสสตินิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขัตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวาก สันติทิโกอาปาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจ ติตัมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัต ปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังบุญญาเกตังโลกัสสติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิจจาจารณสัม อนุตโรปุริสตรมมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโก ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวก สังโฆยายปฏิปันโนปะคะวตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวตโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสปะคะวตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรัง ปุญญเกตังโลกัสสาติกิติปิโสปะกวา อรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสังฆ ติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญปฏิปันโนภะคะวะโต สังโฆสามีจิปฏิปันโนภะกวัตโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสภุงคลาเอสปะคะวตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเก งโลกาสสะติหินติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลตวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวาก ปัญจันตังเวทิตาโควินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ทิทังจัตตาลิปุริสายุคานิอันตปุริสปุงพลาเอสปะขวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกรณิโยอนุตารังปุญญเกตังโลกัสสติติปิโสปะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโ วินชาจารณสัมปันโนสุขตัวโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธปะกวาติสวากขาตัวปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจ เวทิตัมโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ นายโยปาหุนายโยกักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังบุญยักเขตังโลกัสสติหิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขตัวโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา ังพุทโธปัตวาติสวากาโต ทิธรรมัววินโยหิติสุปฏิปันโนภะกะัตโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะกะัตโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะกะัตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะกะัตโตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอส ภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโย ปาหุไนโยทัตพิไนโย อัญชลีกรณิโย อนุตตรังคุณยักเขตังโลกัสสติ อิติปิโสภะคะวะอะระหัง สัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนส สัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจัตังเวทิตังโพวินโยหิติสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปะคะวะโตสา สังโฆยายปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญช กรณิโยอนุตตรังบุญยักเกตังโลกัสสาติกิตติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมบันโนสุขโตโลกวิทัวอนุตตรโรปุริสัทธา ปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันนาปุริสปุงคลาเอสปะคะวะโตสา กรณิยอนุตตรังบุญญเกตังโลกัสสติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขตโลตวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสา โยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสา กรยัติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิหันตปุริสปุงพลาเอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโย ปาหุนายโยทักขินายโย อัญชริกรณิโย อนุตตรัง ปุญญเกตังโลกัสสติ ติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวินชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิตูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธปะกวาติสวากขาตโตปะกวตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก กปัจ เวทิตรมโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสายุคานิอันทปุริสปุงคลาเอ สัพพะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยกักขินายโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังบุญยังเขตังโลกัสสติมิติปิโสปะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขโตโลกวิโตอนุตตรโรปุริสธรรม ติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธปะกวาติสวากขาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจักตังเวทิตาม ิญญยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสยุคานิหันตปุริสปุงกลาเอสภะคะวะโตสา าวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังคุณยาเขตังโลกัสสติอิปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตรโปุริสตัมมาสารติสัต นุสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันทิทิโกอาคาลิโกเอหิปัสิโกโอปัญญิโกปัญจทังเวติตังโมวินโยหิติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะควะโตสา โฆยายปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสปะกวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกินายโยอา นิโย อนุตตรังปุญญเกตัง โลกัสสาตินกิติปิโสปะกวาอะระหัง สัมมาสัมพุทโธวิช ฏิปัน โกอุจุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังจัตตาริปุริสยุคานิอันาปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอา โยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโลสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุส สวากาโตปะกวตาธรรมโม สันติทิโกอาคาลิโก เอหิปัสสิโกโอปนญญิโกป ินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทางจัต ริปุริสยุคานิอันตปุริสปุงกลาเอสปะกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินาโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังคุณยัเขตังโลกัสสติอิปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุ สตัมมาสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธปะกวาติสวากาโตปะกวตาธรรมโมสันติทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัญจตังเวติตังโมวินโยหิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันทปุริสปุงคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆ นายโยปาหุนายโยทักกินายโยอัญชลิกะลนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสาติ พาหุงสหัสสัมพินิมมิตาสาวุทันตังวีเมฆรังอุติตโครัสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโดตันเตจสาปวตุเตจยมังคลานิมาราติเลกมพิโยทิตสัพปรติงโคดัมปนารวกมากมขัตยักขังขันเทสุ ตินาจิตวามุนินโทตันเดจสาปวัตุเตชยมังคลานินารากิริงขจวรัง อติมัตตภูตังทาวังกิจั สนีวัสุภาลุนันตังเมตตังบุเสกวิธินาจิตวามุนินโทตันเตจะสาปวัตุเตชยมังคลานิโอมเยตกาธรรมติหันสสุภาลุนันตังทาวันติโยจนปทังบุริมา ละวันตังอินเทพิสังกตมโนจิตวามุนินโทตันเตจะสาปวัตุเตชยมัง คลานิกาตวานกาตมุทรังอิวคัปินิยาจินจายตัวจวัจนังชนะกายมัจเจสันเตนะโสมวิตินาจิตวามุนินโตตันเตจะสาปวตุเตจยมังคลานิสัจจังวิหายมติสันจกวาตเกตุงวาทาพิโรปิตมนังอติอันทัวตังปา ญญาปฏิปัจริโตจิตตวามุนินโตตันเตจสาภวตุเตชัยมังกลานินันโทปนันทปุจกังวิพุทธังมหินถิงปุตเตนะเทระปุจก นะธรรมาปยันตัวอิตัวปเทสวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจัสสาปวัตุเตจยมังคลานิทุกขาติทิพุจเกนะสุราตหารังพรามังวิสุตติจุติมิติปกาพิธานังญาณาคเทนวิตินาจิตวามุนินโทตันเตจัสาปวัตุเตจยมัง คลานิเอตาปิพุตตชยมังคลาอัตคาทายโยวาจโนทินติเนสรเตมตันเรหิตวานเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิกมายนารสปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายสัพปานินังปุเรตวาปารมสัพพา ปัตตสัมโพติมุตตมัง เอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตจยมังตะลังจยันโตโพติยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิ ชโยโหหิจยาสุจยมังคะเลอปราจิตปัลลังเกสีเสปตวิโมกคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังหลัคขปัน นักขัตังสุมังกลังสุปะปาตังสุหติตังสุกโนสุโมหุตโลจัสุยิตังพระมจาริสุปตักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปตักขีนังปตักขีนังมโนกรรมังาณิติเตปตัตขีนาปตักขีนานิกัตตวานลปันตัดเถ ปัตตังกิเนทุกขปัตตาจันิพทุกขาปยาปัตตาจันิสยาโสกปัตตาจันิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปะสัมป สิริธิยาทานังทัทันตุสัทธายสีรังรักขันตุสัพพตาภาวนาปิรตาโหนตุปาจันตุเทวตากตาสัพพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังบรังอรหันตานันจะเตเจนรักขังพันธามิสัพ ภวัตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสกาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสัมมานุภาเวนัสกาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเทวตาสั จชนิพยาโสกาปตาชนิโสกาโหตุสัพเพติบานิโลเอตาวตาจามิสัมปะตัง ปุญญสัมปะตังสัพเพเท ปะสัมปะสิเศติยาทานังสกังตุสาตายสีลังรากันตุสาปตาภาวนาพรตาโหตุกาจันตุเทวตาาตาสาเป ติเตมติเตโชชยเตติมหิติมหาคุณากริเมตปุญญาธิการาสสะพันตารายนิวารณาสมาตาสัพพะวะโต อระหะโต สัมมาสัมพุท ทาสตวเจสมหาปุเรสลาตนานุปาเวนะติตยานุปยานชนานุปาเวนะอาโทตรสตมังคลานุปาเวนะชาปานนรังสิยานุปาเวนะเกตุมาลานุปาเวนะตาตปารมิตานุปาเวนะตาตอุปปารมิตานุปาเวนะตาตปารมาตา ารมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะ นิตานุภาเวนปลานุภาเวนเยยธรรมานุภาเวนจตุราสิติสหัสธรรมากันธานุภาเวนนวโลกุตรธรรมานุภาเวนอาตังคิกมากานุภาเวนอาตตมาปาติยานุภาเวนจลเพญญานุภาเวนจตุสัจจญานานุภา เวนะทัสพลยานานุปาเวนะสาปัญยุตยานานุปาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกานุปาเวนะสัพปะเรตานุปาเวนะรัตนาตยาสารนานุปาเวนะตุเอหังสาปโรกโตกุปาตวโตกโตมนางสุปายาสาวินาสันตุสาปะ นตรายาปิวินาสาตุสาปสังกาปาตุยหังสเมจันตุเทคายุตาตุยหังโหตุสตวะสจิเวนตมังคิโกโหตุสาปตาอากาสปาปตวนโภมิกังคามหาสมุทตาอารันตกาเทวตาสทาตุเมอนุราคันตุ ภวตุสาปมังคะลังรักขันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภวตุสาปมังคะลังรักขันตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเวนัสตาโสทิภวัน ตุเตปวัตุสาปมังคลาราชันตุสาปเทวตาสาปสังฆานุอาเวนัสตาโสทิอาวันตุเตอันธรรมยังอุทิศนาทิฐานาคาถาโยภนามะเสเอเมนาปุญญากรรมเมนะอุปัจจยกุโนตารา อาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยาตกาอิยามะมังสุริโยจันทิมาราชาคุณวันจานาราปิจารามมาราชาอินทาจโลกปาลาชาเทวตายาโมมิตามนุสาจามาจตาเวริกาปิจา สพเปสัตตาสุเกออนตุปุญญานิปกตานิเมสุขังจะติวิทัเตนตุเกปัมปะเมตะโวมะตังอิมินาปุญญากรรมเมนะอิมินาอุติเสนาจาเยปังสุลเพเจวะตันอปาทานเจตนังเยสันตานินาธรรมายาวนิพานโตมะมัง นาตันตุสาวตาเยวายัสาชาโตภเวภเว โอชจิตตังสติปัญญาสังเลโขวิริยามินาวาราลาภันตุโนกาสังกาจนจาวิริเยสุเมพุทธาติปาวโรนาโตตัมโมนาโตวานุตัมโมนาโตปเจกพุทโธจะสังโกนาโตตโรมะมัง เจโตสมานุมาเวนะมาโลกาสังฆปันตุมาทาตาปุญญานุภาเวนะมาโลกาสังฆปันตุมา อหังสุกิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข อหังนิทุโขโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ อหังอเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหังอภยาปจโจโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหังอนิโกโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค สุขีอาจานัง ปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนให้มีความสุขตลอดกาลนาน สัพเพสัตตาสุจิตาหันตุสัตังปวงจงเป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาอาวตาหันตุสัตังปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันเถิดสัพเพสัตตาอัพยาปจาหันตุสัตังปวงจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเถิดสัพเพสัตตาอนิคาหันตุสัตังปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์เถิด สัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันโตสัตทั้งปวงจงรักษาตนให้มีความสุขเถิด สัพเพสัตตาสัะทุกขาปมุนจันตุสัตทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเถิด สัพเพสัตตาลัตสัมปติโตมาวิคาชันตุสัตทั้งปวงจงอย่าไปปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิด สัพเพสัตตากรรมสกาสัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนกรรมกายาธามีกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมโยนิ มีกรรมเป็นแดงเกิดกรรมวันทุมีกรรมเป็นเผ่าพันธกรรมปฏิสารนามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยันกรรมังกริสันติจะกระทำกรรมอันใด วัลยานังวา ปาะกังวา เป็นบุหรือเป็นบาปตัสทายาตาภวิสันติจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไปข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญพุทธมนต์นี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่โภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับอุนบุญนี้ และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิด โสยานาคุโตยติปุตตาสาวะโก สุเมธาโสสีลสมาธินุตโมทีนาสาวจิตาหิตาวิเมตโกนิพานามเกจนาตานุสาสติ เอตารหันตังเสียรสานะมามิหังครับ